Iskaichunka iskainiyoh kah capítulo. Hinaptinmi huk angel, ángel, hawaykachiwarja kallpaq chuyay chuyay mayuta. Chay mayuja kasqa, cristalhina chuyay chuyaymi. Chayqa lluqsimusqa Diospa pa carneropa tiyananmantam. Chay llaqtapa kallinpa chawpinpiñataqmi, mayupa kayla waklawninpi wiñarja kawsay hukuq sacha. Watapi rurusha chun iskayniyuq kutita. Killan killanmi chay sachaqa Rapin Rapinkunañataqmi kasqa nasyunkuna hampikunankupah. Manañam chaypiqa kanñachu, ñakasqakunapas. Dios inaspa carneropa tiyananñam, chaypiqa kanja. dios pa Dios Paykunaqa jaco, uyantam hawanqaku. mi paipa sutin kanja. Chay llaqtapiqa manam tu tapas tutapas. Chaypi yachaqkunaqa manam necesitankuñachu achkitapas nita tapas. Señor Dios llañan paykunataqa achkinqa. Hinaptinmi wiña wiñaypaq Jesucristo Jesucristupa kutimuynin hichpamusqanmanta. Chaymantam ángel niwarqa. Kay confia confiakunapaq chiqapunim y yachachik Señor Dios mi cachamorga angelninta, kunamanta pasaqkunamanta ninkunaman hawachinanpaq. Chayla hamusaq. Mayna kusisham kay librupi qillqasqaman hina, dios Diospa Juan mi Ñuqaqwanmi kaykunata rikuspay mi, inaspa rikuspaymi, mi hawachiwagni angel angelpa hayllampi hunqurakuykurqani Adoranaipah mi papas, warja. Ama qunqurakuychu ñuqaqa hampapas, wawqi paniykipunapapas, Diosmanta kuna papas, kay librupi mi servig kasukuqkunapapas mikani. adora adora y Dios liataya, nispa. Niwarqataqmi. Kay librupi Dios Diospa willakuynintaqa Nyam Ñam Muchkanya chaykunapa pasakunan Mana allin ruraja, mana Rurachum. tarajya rurachun. milakui ruraja, millakuypaq tarajia rurachun. Allin ruraqña allin taraj rurachun. Dios causa causajpas, Dios ya Nispa. Ari chayllam hamusaq. Apamuchkanin primiotapas, chaytaqa sapakamamanmi husaq rurasqanman hina ñuqam kani Tukupaipas, tukupaypas, Chainatajipakajpas. Maina hipakajpas. Maina pachan taqsakuqkunaqa. Paykunaqa punkunta llaqtaman yaykuspa mikunqaku, kawsayhukuq sachapa rurunta. Ichaqa hawapim kunaja, Buruhukunaja, kawsaqkunaqa, uruna Taitacha mamacha en enaspa Jesús mi Jesusmi ángel y kaykunata iñiqkunaman willananpaq. Ñuqaqa kani, sachapa sapinhina rey David pakastanmi kastanmi. mi kani los eropas. Chuya espirituan carneropa nobian menin, hamoy, nispa. pas nichun, hamoy nispa. Pipas yakunayachikoqa, causa kawsachikuq yakuta tumachun mana yapag. Kay librupi hina, Dios yapayan... yapayan uyariqkunamanmi menini... Pipas yapaptinga... ...Dios mi paiman yapanqa yapanga librupi jilgazja... ka hatun kunata... Pipas kunamanta... qillqasqakunamanta qhichuptinqa, chay tan ...Dios Diospas causa kawsayhukuq sachamanta. Chuyayaktamanta manta kay cae manta kunamanta. Kaykunamanta kunamanta menin. Ari, chayllamamusaq. Nispa. Amén. y Señor Jesús. Señor Jesús ya, y kichikta. Amén.